вострая брама беларуская ідэя у літаратуры палітыцы і жыцці у мінулым двадцатым стагоддзі беларускі горад бабруйск быў настолькі габрэйскім што здаецца ўжо ніяк не асацыяваўся з тым звычайным беларускім бабром які і даў яму назву Сёння бабруйск ужо даўно не такі. Але гэтыя назвы і гэты вобраз перасяліліся ў культуру, сталі знакам і сімбалем аднаго з найбуйнейшых цэнтраў у так званай рысе аседласці для жыдоўства, якому гэтая рыса закрывала шлях у рассею. Расія спрадвеку вызнавала дзяржаўны антысемітызм, як зрэшты не толькі рассея. Што да нашых краёў, дык тут жыдоўства сялілася спрадвеку аж да таго што менавіта яно ў беларусі ўзяло на сябе клопаты урбанізацыі і гарадскога самакіравання мне згадваецца дзед французскай пісьменніцы наталі сарот які ў бабруйску стварыў з гараджанаў пажарную каманду на грамадскіх пачатках Мой калега віленскі журналіст Віталь Каракорскі, які нарадзіўся і вырас у бабруйску, кажа пра тое, што горад зведаў тры страты свайго жыдоўскага насельніцтва. З прыходам савецкай улады, калі з гораду зніклі тыя каляррытныя габрэі з пейсамі, пасля фашыстоўскі геноцид часоў мінулай вайны. Нарэшце позні савецкі і пасля савецкі ад'езд жыдоў у Ізраіль сам віталь заспеў толькі гэтую апошнюю хвалю ён дарэчы наведаўся быў да сваякоў на гістарычную радзіму але зразумеў што ён еўрапеец і ягонае месца тут дапускаю што гэта пэўны вынік беларускага савецкага выхавання ось едзе чалавек туды эмігруе а тады разумее што ўсё ягонае тут і што сам ён чалавек тутэйшы Сёння ў вострай браме новыя згадкі Віталя Каракорска пра Бабруйск. Гэтым разам пра горад ягонага юнацтва, калі галоўнай тусоўкай тамтэйшая жыдоўская моладзі была так званая біржа, дзе гаварылі пра рознае, але галоўным чынам пра адно, пра ад'езд на гістарычную радзіму. Музыка сённяшняй перадачы віленскі журналіст Віталь Каракорскі распавядае пра горад свайго нараджэння, дзяцінства і юнацтва Бабруйск. Акурат пра той Бабруйск, які нават у маім родным і бадай не менш жыдоўскім мазыры або ў Мску 70х лічыўся агульнапрызнанай сталіцай жыдоўства у нашых краях. Маё імя Йосіф, кажа высокі рыжы дзяцюк, ды цісне маю руку так, што зараз слёзы пацякуць. Йосіф рэвеляў. Заві яго Йосул, усміхаецца іншы хлапец. Ён не такі высокі, каржакаваты, і хоць сілы ў ягоных руках ніяк не менш, рукапоціск атрымліваецца лезь непяшчотны. Ён Йосул, а я Яўген, Жэня. Марацік, які ўласна кажучы, нас і знаёміць, нічога не кажа, толькі галавой ківае. Дарэчы, гэта для мяне ён марацік. Йосіф з яўгенам звяртаюцца да яго як да марка. Магчыма, яны думаюць, што марк гучыць больш па-жыдоўску, а ўсё, што па-жыдоўску цяпер у пэўных колах прэстыжна. Вось і маратик мой сцвярджае, што ён сіяніст і як скончыць школу з'едзе ў Ізраіль. Калі выпусціць зразумела, а не дык стане адмоўнікам, дысідэнтам, вязням сіёну. Хадзем на біржу прапануе яўген. рацыя Біржа менавіта тое месца, дзе можна ўдосталь размаўляцца пра Ізраіль, сіянізм, авір, выклік, візу, адмову, КГБ і гэтак далей. тое, што мы называем біржай, мае і афіцыйную назву. Сквер імя Бахарова. Два такія гайкі блізняты ёсць у горадзе. Бахараўскі бліжэй да рынку і імя чалюскінцаў, насупраць фабрыкі імя дзяржынскага. У сярэдзіне чалюскінскага скверу былая праваслаўная царква, перабудаваная ў басейн. А ў цэнтры скверу імя Бахарова стаіць танк. Сапраўдны савецкі танк Т-34. Легенда вялікай ачыннай вайны побач з танкам пахаваны генерал бахараў у гонар якога ўлады і назвалі гэтае месца а калі ягонай магілы яшчэ двух танкістаў калі падумаць дык менавіта на могілкі мы зараз з йосіфам маркам ды яўгенам ідзем дарэчы у іншым чалюскінскім скверы таксама былі могілкі спачатку праваслаўныя што цалкам натуральна побач царквой потым у вайну немцы ставілі тут крыжы на магілах сваіх жаўнераў яшчэ потым саветы ўсё гэта зруйнавалі а праз квартал паставілі танк бахарова дык вось пра танк тут на біржы кажуць што раз на год ён страляе гэта калі перад ім цэлка пройдзе у тут была сапраўдная біржа наўрад дзе фондавая мой горад зразумела добра ведаюць у свеце але ён усё ж не нью-йорк не лёнтон і тым больш не токіо біржа працы была тут хутчэй за ўсё і па хлеб наш будны збіраліся тут у чэргі беспрацоўныя збіраліся до таго дня калі савецкая ўлада абвясціла што беспрацоўя у нас няма у Цяпер тут збіраецца моладзь, пераважна жыдоўскага паходжання. Сядзяць на лаўках, стаяць ля агароды скверу, так сабе стаяць і ходзяць туды-сюды шматлікія мішы, грышы, боры, люшы, аркадзі, лёні, менш папулярныя фімы далёўкі, досыць распаўсюджаныя сашы, воўкі, жэні, ніводнага сергея, экзатычны віталь. Гэта імёны, а прозвішчы якія сыны ваўковы тыграў, вальфсоны да каснальсоны кіндары сваіх матак рыўкіны раскіны залкін сёння яшчэ не прыходзіў шэйны дыштейны і мадыфікацыя апошніх бранштейны бернштейны бернштейны бурштейны блуштейны вы чулі у космас паліцеў жыдоўскі касманаут па прозвішчы кранштейн ці калі ласка вывучай сабе па прозвішчах на біржы геаграфію рысы аседласці вільнер віленскі віленчык пінскер пінчук Коунер, Слуцкер, Слуцкі, Градзінер, Градзецкі, Магілёўскі, Гомельскі. Вось браты дынабурскія цілёня дзвінскі, продкі іхнія, як вы разумееце, з цяперашняга даўга пілсу. Ці мой новы прыяцель Йосіф Рэвеляў, Рэвельскі ён, гэта значыць Сталіну з Эстоніі. Ці стары прыяцель майго новага прыяцеля Рэвелева, Марык выбарг, слушна, Эстонія з Фінляндыяй, насамрэч павінна сябраваць. Гэты выбар студэнт навучаецца ў Мску у палітэхнічным інстытуце. Большасць жудоўскай моладзі з майго гораду навучаецца менавіта ў БПІ. Мы старшакляснікі ўжо ведаем, што БПІ гэта бардак Пятра Івановича у гонар рэктара палітэха. Крыху менш студэнтаў з тэхналагічнага, але здаецца, менавіта туды будзе паступаць у восені мой Йосіф. Йосіф малодшы з вялікай радзіны рэвелевых. Бацька Мэндаль ці міша, як яго ўсе навокал называюць, гадзінікавы майстар, гадзінікі на рынкы рамантуе. Матка ў хаце працуе, варэнай загадвае, каб яна калі-небудзь слоўца якое сказала. Я, напрыклад, ніколі не чуў. Сёстры значна старэйшыя за ёську. Абедзве не вучыліся, замуж павыходзілі. Адна жыве ў Мску, другая ў далёкім ашхабадзе. Мужукі ў першай і ў другой гоі. Гэта значыць не жыды, украінец ды туркмен. Уся надзея ў старога Мэндаля на малодшага, на ёську, і што ў інстытут паступіць і што жыдоўскую нявестку ў хату правядзе хоць і не цалкам кашэрных унукаў сваіх мэндаль вельмі любіць кажа па жыдоўскіх законах яны ўсё роўна такія жыды як і ён сам таму што маткі іхнія жыдоўкі жыдоўскія законы мэндаль трохі ведае але галоўнае ён ведае мову ідыш і ў хаце сваёй уласнай з жонкай размаўляе толькі на ідыш каб і ёська ведаў гэтую мову на ідыщі, es gibt nichts besser in der Welt. Adi, Але дарэмна Мэндель спадзяецца на свайго ёску. Што да ідыш, дык тут рэвелю малодшы пагаджаецца з марацікам маркам. Трэба вывучаць іўрыт і ехаць у Ізраіль. Праўда, Ёсеф месіяніст, хутчэй інтэрнацыяналіст, Ды і кабеты яму больш падабаюцца славянскага тыпу. Вучыцца Ёсеф лёгка і добра і ў інстытут безумоўна паступіць. Але прачувае маё сэрца, навучацца яму там будзе вельмі складана, Таму што ўжо сёння ён вельмі падабаецца кабетам славянскага тыпу. А якая тут можа быць вучоба пры такім супадзенні такіх сімпатыяў. Дарэчы, зусім не самотны Йосіф рэвеляў у сваіх сімпатыях. Кабеты славянскага тыпу падабаюцца калі не большай, дык значнай частцы тых, хто прыйшоў сёння на біржу каб спачатку паразмаўляць пра ізраіль сіянізм авір выклік візу адмову кгб а потым прыблізна праз паўгадзіны пра авантуры сапраўдныя ціне з кабетамі славянскага тыпу сапраўды мы можа быць і не думаем пра гэта але ў сямдзясятыя гады мінулага стагоддзя беларусь сваім складам насельніцтва істотна адрознівалася ад сённяшняй нягледзячы на генацыд мінулай вайны у нас было шмат жыдоў Вось да прыкладу здымак маёй менскай школьнай клясы. Палова вучняў жыды, чаго сёння нават уявіць сабе немагчыма. Або вось на здымку 20 дзяўчат навучальная групы мазырская музычная вучэльня, якую сканчала моя сястра. З тых 20 толькі яна адна беларуска. Мне думаецца пра тое, што мы яшчэ прыйдзем некалі да асэнсавання жыдоўскага чынніка у фармаванні нашай нацыі нашай культуры і гэта будзе аналіз без юдафобства і юдафільства. Гэта будзе вельмі патрэбны нам аналіз без эмацыйны. А пакуль я прапаную вам вярнуцца ў бабруйск сярэдзіны сямдзясятых, каб можа быць нешта дадатковае зразумець у нашым сённяшнім жыцці і ў сабе саміх. Віталь каракорскі працягвае. Сезон на біржы пачынаецца напрыканцы траўня, калі з Мску, а таксама з магілёву з гомеля з горадні менш з Масквы і піцера прыязджаюць студэнты. Але не толькі яны прыходзяць сюды да пачатку восені. Тут і тыя, хто з майго гораду не з'ехаў, напрыклад, спартоўцы. Спорт у нас жыдоўская справа. Адзіны генерал эхт чаго варты. Мала што жыць генерал, дык ён яшчэ і першы чэмпіён саюзу ў цяжкай атлетыцы, ці баксёрак сярод, ці дужбіт худыш. А калі спартовец гой, дык трэнер ягоны абавязкова будзе на сто адсоткаў, як той же аксельрот у знакамітага Бразюка. Ці як Штейнбук, з якім у чэмпіёны Беларусі трапілі нашыя футбалісты ды хакеісты. Яўгены Йосіф штангісты. Менавіта на спаборніцтвах яны і пазнаёміліся, а потым пачалі займацца ў аднаго трэнера у гарадзецкага, не блытаць са слынным гарадзецкім нашым чэмпіёнам саюзу ў шашках. Калі Йосіф першы раз прывёў новага сябра да сябе да хаты, са старым мэндалем рэвелевым ледзь інфаркт не здарыўся рэч у тым што калі мэндаль ён жа міша буркнуў жонцы наідыш натуральна што маўляў ёська замест каб сябраваць жыдамі пэўнага гоя ў хату прывёў дык яўген ён жа жэня адказаў яму штосьці ў тым сэнсе што ён жэня вядома ж гой але на ягоную жэні гойскую думку сын мэндаля ёсіф значна разумнейшы за самого мэндаля сказаў усё гэта жэня ён жа яўген на чысцюткім ідыш Так што Мэндаль, ён жа міша, на пэўны час страціў здольнасць размаўляць не толькі на ідыш, але і на ўсіх астатніх мовах, якімі валодаў, па-расейску і па-польску як мінімум. Thank you. першую паўгадзіну нашага з ім знаёмства Яўген расказаў мне такі анекдот. Прыходзіць да брэжнева ў васкрослая надзея Константіновна. Штосьці я вас, мадам, успомніць не магу, кажа Леонід Іліч. Крупская я, кажа крупская. А кажа брэжнеў, памятаю і мужа вашага крупскага таксама памятаю. Ці трэба дадаваць, што прозвішча Яўгена было менавіта крупскі. Шчыры беларус Яўген крупскі, бацьку свайго крупскага не помніў ажыў са сваёй маткай ганнай у двух пакойчыках на вуліцы маскоўскай яшчэ два пакоі ў гэтай камуналцы займалі дзеды баба глазманы дзяцей старыя страцілі падчас вайны і малыжэнька быў у іх і за сына і за ўнука гана якая безнадзейна намагалася наладзіць сваё асабістае жыццё гэтаму сяброўству не перашкаджала і таму натуральна што аднойчы я пачуў ад яўгена ты беларускі жыт а я жыдоўскі беларус у евген як я ўжо сказаў на вуліцы маскоўскай а на скрыжаванні яе сацыялкай то бок вуліцай сацыялістычнай і знаходзіцца біржа, то бок сквер імя бахарова. Вельмі спадручная геаграфія. Калі раптам ліў дож, ці 100 грамаў трэба было выпіць, ці Йосіфу патрэбны быў тэтатэт з кабетай славянскага тыпу, ды калі ласка, тры хвіліны і ты ў жэнькі. Ігана якраз увечары працуе на фабрыцы імя дзяржынскага. Цікава, што Йосіф перад чарговым тэтатэтам з кабетай славянскага тыпу абавязкова папярэджваў нас. Я сёння знікну на паўгадзіны гэтая назва знікнуць на паўгадзіны так і замацавалася ў нашай кампаніі за той добрай справай якую маскавала праз пэўны час пачаў знікаць на паўгадзіны ва ўласнай хаце і сам яўген а мне вось так і не выпала знікнуць менавіта тут на біржы а здарылася гэта пазней і нават не ў маім горадзе у біржы амаль што не было боя. Не ведаю нават чаму. Бойкі вуліца на вуліцу, раён на раён былі ў той час вельмі папулярнай справай у маім горадзе. Цыгане сцітаўкі біліся з кацапамі сваштату. Плошча ваявала з мікрараёнам. Ствараліся часовыя кааліцыі, каб пабіць шанхай. А вось на біржу на жыдоў ніхто не хадзіў. Магчыма таму, што тут шмат спартоўцаў было, а можа, з якой іншай прычыны не ведаю. Як не ведаю дакладна, чаму менавіта ў гэтым месцы ў сярэдзіне 70-х гуртавалася жудоўская моладзь. Але пэўная версія ў мяне ёсць. Ніхто мне гэтага не гаварыў, але здаецца, што менавіта тут, прынамсі ў гэтым раёне у вайну было жудоўскае гета. І як той казаў, фантомная памяць прымушала нас жыдоўскіх юнакоў прыходзіць сюды. А вось яшчэ пытанне: ці былі мы жыдоўскімі юнакамі? Не думаю, хутчэй яўрэйскімі, гэта значыць савецкімі са славутым пятым пунктам у пашпарце але менавіта тут для таго хто хацеў пачынаўся шлях да сапраўднага жыдоўства выклік віза адмова кгб зноў выклік зноў віза авір каму пашчасціла ізраіль менавіта тут хацеў хто ці не пачынаўся шлях у гэтак званое вялікае жыццё ці проста ў жыццё бо не для кожнага яно вялікае патрэбнае у ён жа марк пасля школы з'ехаў такі з саюзу але не ў ізраиль у амерыку такі ён быў сіяніст Йосиф ён жа ёсу інстытуту не скончыў ажаніўся з гойкай але не славянскага хутчэй татарскага тыпу по прозвішчу батырова потым развёўся потым ажаніўся з ёй жа яшчэ раз а паколькі ў перапынку яе быў яшчэ один муж Йосиф сцвярджае што ён трэці муж сваёй першай жонкі яўген ён жа жэня ажаніўся з жыдоўкай, з'ехаў у Ізраіль. Потым з ёй жа і дачкой вярнуўся. Тыдзень таму я выпадкова даведаўся, што Яўген памёр. Сэрца штангіста не вытрымала вялікага жыцця. Ад пачатку не магу ўспрыняць беларускага нацыяналіста і прытым заўзятага антысеміта. Любоў, як той казаў, усяго толькі другі бок нянавісці, але ж не да аднаго і таго самага калісьці калі рабіў самыя першыя крокі ў беларушчыне адзін з старэйшых скажем так кансультантаў тады іх было зусім няшмат адзінкі распавёў мне пра жыдоў якія на мылаварнай фабрыцы выпускаюць мыла з уплішчанай у кавалак назвай гэтага прадукту беларусь гэта каб беларусы штодня сціралі дарагое імя под кранам я і тады посмяяўся А цяпер падобныя развагі выглядаюць інакш. Вось адзін знаёмец задае мне пытанне, а ўяві сабе, каб немцы жыдоў не пастралялі. Цяпер нашы гарады нагадвалі б блізкі ўсход. А я падумаў, што нават калі б замест жыдоў тотальна перастралялі нас беларусаў. Нашы гарады ніколі б не сталі блізкаўсходнімі ці азіяцкімі. Жывучы побач народы ўзаемапранікаюцца і тут зусім не абавязкова гаворка ідзе пра кроў пра мяшаныя шлюбы і падобныя яны пранікаюцца духоўна а нават і псіхалагічна каб урэшце набыўшы незалежнасць беларусі скласці ўсе разам беларускую нацыю такую арыгінальную і непаўторную якое яна склалася узяўшы па кропельцы ад кожнага з нас Thank you.